الله سبحانه وتعالى أن الله بريتكم بريت كوكو Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio na ovom mjestu i zaista na tome treba Allahu subhanahu wa ta'ala zahvaljivati. Zašto i zbog svega? Jer je ovo posebna blagoda. Zašto i zbog svega? Zbog toga što mnogi, što mnogi koji za sebe tvrde da su svjetanici sunnata Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i da žele istinu i da žele da je čuju, i da žele da je slijede danas, ovog trenutka, mnogi od njih sjede ispod novotarskih mizira. Sjede ispod novotarskih mizira i gledaju u novotare i čekaju šta će im oni kada i kakve će im posebne nasihate dati za ove u danima koji dolaze kako da se pripreme i šta će da rade. A to su oni koji se pripisuju sunnet i ahlu sunnetu i pripisuju se i tvrde za sebe da traže istinu. A nisu danas ovdje sa nama. Nisu danas ovdje sa nama. Otišli su tamo. Zbog čega, kako je moguće da izaberu taj put, a tvrde da žele put istine. Kako je došlo do toga? Dok mi danas ovdje sjedimo, da oni sjede tamo i da slušaju novotara, da slušaju kako se stati i vrije vrijeđa šerijat, i smijala se šerijaskim propisima. Kako se sad tih mizira Allah na Allaha subhanahu wa ta'ala i na poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zar je normalno da odaberu novotare ispred nas i da se za njih opredijele i da svojim prisustvom tamo daju podršku njima. To svakako je normalna situacija i normalno stanje ali je do toga dovelo, do toga dovelo više razloga. I zašto je to tako, ja ću pokušati da spomenem u ovoj putbi i pokušat ću da spomenem naše razloge zbog čega smo mi danas ovdje, a nismo htjeli ispod ovotarskih lidera da čujemo od njih šta će oni reći. Ne bi ova istina došla, da bi ovaj naš pogled i naše razmišljanje došlo do onih koji se odupiru našoj dani. Mi smo sjedili i vama je poznato na uni. Bili su mnogi prisutni i govorili su o stanju dalje. Bili je prisutan i sve porca. Ova ga se čuvao i utvrstio. Bili je prisutan pa su govorili i mnogi su dali podršku ideji. Dakle, i vidjeli smo da je problem vidjeli smo i sad su zaključili da je problem zašto dava stagnira i zašto se ljudi ne samo da stagnira, nego se lagano vraćaju starim džahirijskim stopama, je upravo bio razlog i učili smo nedostatak naših lidera i naših mestira i naših stavki i naših medresa i naših aktivnosti obrazovnih gdje ćemo ljudima predstavljati ovu davu drugačije od onih koji pozivaju na razne strampotice. Pa smo se tu složili i izgledalo je sve kako treba da izgleda. Izgledalo je kao da smo da smo se okupili na istini u amruhum šura bejnahum kao što Allah stano tala mu'mina opisuje da je njihova stvar sa njihov međusobni dogovor وشاورهم في الأمر i dogovaraj se sami, samima وإذا عزمت فتوكل على الله a kad odlučiš na Allaha se osloni i na Allaha smo se poslije toga oslonili i počeli smo sa ovim projektima. I počeli smo sa ovom davom na malo drugačiji način. Zato što su naša vrata iz sljedeći godinama, godinama sljedeći svakke zime, ispod novotarskih izvjera, izgubili ponos, izgubili ponos jednog sunetlije, izgubili ponos jednog gospodara, izgubili ju pomoru naspram sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, izgubili su na naspram sunnata, izgubili su odvra, osjećaj odvratnosti prema novotariji, prema svemu onome što se tamo događa, od novotarija, od, izmiš, od laganja na Allaha subhanahu wa ta'ala i poslanika sallallahu alaihi sallam, od izmišljenih stvari, nerijetko i od širka i kuhra koji se tamo može čuti. Izgubili su odvratnost prema tim stvarima zbog blizine tim stvarima i zato što su samo blizu tih stvari i zato što stalno sjede ispod mimbera i zato što im stalno od odbuca mimbera dolaze poniženja, uvrede i tako godinama ostali su sa vjernih kičmi klimajući glavama umjesto da ponosno i te glave bude svjestan da je nosila šehadata la ilaha illa Allah wa slovo Allah, onako kako ga treba da nosi jedan u onaj koji je na tevhiru i koji se odrekao širka. Zbog toga smo odlučili, zato što smo vidjeli gdje su oni, Pa kad smo počeli sa realizacijom, vidjeli ste sami na što I šta se događa? Upravo oni koji su sa nama sjedili i dogovarali se da tako radimo, okrenuli se protiv toga. I počinju osporavanja koja su za mene nasvatio. Vi ćete možda to razumjeti, ali ja ne uspijem. Ne shvatam neshvatljiva reakcije nakon što smo se oko toga dogovorili. Da se ova dava blati na svakom koraku i da se od nje organizovano odvraća od strane pojedinaca, ali ne i od samo od strane pojedinaca, nego čitave šure postoje koje su sjedile i raspravljale o čemu i dogovorile se na čemu da ne dolaze ovam. Subhanallah, la havla wa la kuvvete illa billahi ta'ala. Šura se dogovorila da ne dolazi mesi radi čega? Radi koga? A šta je rješenje ako neće dolaziti u ovaj mesi? Da idu kod novotarskih mindera na kojima se nerijetko penuri oni koji sa tih mindera javno izlaze i bire. Radi čega može tu biti davet? Je li tu bila šura na davi, za korist dave? Je li to bio dogovor radi boljitka i prosperiteta ove dave je to dogovor koji će uzrokovati jednako, islamsko jedinstvo? Je to dogovor, na kraju postavljamo pitanje, kojim se želi Allahu subhanahu wa ta'ala zadovoljstvo? Može li to biti? Može li to biti? Može li biti da se s tim dogovorom želi i traži Allahu subhanahu wa ta'ala niste? i njegovo zadovoljstvo i nagrada u zemlji. Postavljam pitanje sebi i postavljam pitanje koje šure. I postavljam pitanje svima onima koji se pokoravaju i slušaju takve nasihate. Da dobro rade se o tim stvarima, a nadam se da će ova riječ do njih doći i da će doći do njihovih uši i da će uz Allahu pomoć naći pouda do njihovih srca da o ovim stvarima dobro razmisle. Da o ovim stvarima dobro razmisle. Radi čega? Zar je taj džemat organizovan tako. I radi toga, da su to želati tako organizovani. I radi toga, radi obstruiranja dave ili radi pomaganja dave. Čak i onda kad inicijativa ne dolazi od tebe, ne ima veze ako se neko drugi kao u hajru. Između ostalog, pregovaraju da, da ovu stvar i ovu davu vode nesposobni ljudi. Zato vi putate od sposobnosti. Pokrenite onda i vi, zašto idete tamo gdje ne treba da ide. Nastavite sebi već. I smanjate kako treba, i pozivate kako treba. Nemojte miješati istinu sa vratima. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala doziva ahlul kitab. La talbisu haqqa bil vate. Nemojte odijevati istinu u laž. Nemojte zaodijevati istinu u laž. Mnogi ne shvataju do koje vjere je dosta stvar ovih ljudi kod kojih idu na, na hutbe i na džume. Mnogi se ibrati kad kažu da, da to došlo do Allah i došlo do velikih problema i do velikog mraka je došlo. Dok ti moj brate ne vidiš da, da je mrak, da je duboki mrak, zar nije vrijeme koje je Zar nije već došlo vrijeme za koje je pitao Sadrite Tubnu Vjena, Rasula sallallahu alaihi sallam, kad kaže, pitali se Asavi, odnosno ljudi su pitali, tako, Rasula sallallahu alaihi sallam, o dobru, a ja sam ga pitao o zlu, bojeći se da me to zlo ne zadjeti. Pa onda nabraja i kaže, došlo nam je ovo došlo, nakon što smo bili na tužilstvu, na džahirijetu, pa nam došao Isma. Hoće poslije ovoga biti kakvog zla, hoće, hoće poslije toga biti kakvog dobra, pa hoće. I na kraju zadnje što je spomenuo u tom hadisu, kad ne se kaže, šta ću kad me zadati to stare, znači, razilaženja i, i, i kad počnu daje pozivati u, u koji se odazove u džahennem, će ga vratiti, sad radim, sad kaže drži se džemata muslimana i njihovog imama. I to je kaznena distanca. I onda kaže, a šta ako ne bude imali ni džemata ni imama? Zar nije došlo vrijeme da muslimani nemaju imama? Ne mislim imama vođu, imaju vođa. Nemaju imama muslimani. Jedinstvenog imama oko koje će se okupiti. Zar nije vrijeme to već došlo? A sad Rasul sallallahu alaihi sallam kaže, kad to bude, klon se svi ovih filci, svi ljudi sekti isto kloni. Kloni se svega i drže se istine, tako? Makar se zgrabio za korijen sahaba i tako čekao smrt, čekao Allaho se sada kada odredi. Pa klonite se ovi koji organizovano pljačkaju ovaj narod u ime vjeri, koji organizovano i smisljeno zastupljuju ovaj narod i smisljeno kriju od njega istinu i zavode i zloupotrebljavaju i iskoristavaju njihovo neznanje. Iskoristavaju njihovo neznanje. Došlo je teško vrijeme i treba da se prati da došlo to vrijeme. Mnogi ne mogu da dokuće, da je baš to dotle došlo. Gdje se vola je vrat? Stiglo je do daleka. Dok smo došli do toga da se džemati posebno savjetuju i organizuju da sprečavaju davu da sprečavaju dolazak u mesec organizovan tu dolazak. Dok je došlo do toga da pojedinci, kad vraće ovu davu, kažu ta dava, klonite se toga, ta dava neminovno vodi kao ubijanje. Sultan Allah razmi. To je ubijanje. Kako mu ubijanje? Kako sad u jednom ubijanje? Ko je to spomenuo? Ko to spomenuo? Ako misliš da ova dava vodi ti Onda reći tako otvoren. Da ti se to ne sviđa. Reci otvoreno. Da ti se to ne sviđa. Nemoj to nazivati uvijanje. I nemoj postavljati šarijatske tekstove jedne drugima. Zar nije tiha nešto što je i što mora biti? I time će nas ova samo tala iskušati, htjeli mi to ili ne htjeli. Mi nemamo nikakvih projekata i planova, ali Allah sada tada, koliko god ih dježali će nas iskušati. Vala nadru ennekom, hatta na'laman, muđahidinen. Mi ćemo vas sigurno iskušati. Zašto? Da bi znali ko su muđahidi od vas. Pa eto, onaj ko hoće da proživi nekako ovaj život, a da mu se to ne desi, nek zna da mi Allah sada tada obećao da će ga iskušati. Pa ti sad vjeri kudoći. i izove kože, ako ti je tjesno. Ali Allah samo treba obećao, vada dakle manje nakon, sigurno će teško šati, da znamo ko su je nam Ponavljamo rini, da znamo koji su to koji će otavljati. Koje su to savrđije koji će trpiti i ustrajati na Allahom subhanahu wa ta'ala put. A nemoj to nazivati ubijanje. I nemoj nazivati ovo sad što govorimo da su to ideje mladića koji imaju lude zamjenica Koji je spomni Rasul sallallahu alaihi wa sallam u kontekstu Haridije. Pa kaže da su sad, kad je opisuje Ahdaf Asnam, da su mali godina, da su mladići, su kadavu ahram i da su ludi i Samo Kako smiješ ovaj šarijat. I ne samo ovaj šerijat, nego vrhunac ovog šerijata. Vrhunac vjere Islama da selam ili islam, vrhunac vjere islama. Ako misliš na i džihad, kako ga smiješ nazvati i staviti u kontekst nure i zamije. Kako? Tako da se suprotstavljaju tekstovi jedni drugi. Tekstovi koji postiću na džihad i koji ga hvale i tekstovi koji govore o nekom drugom o drugom kontekstu, da stavi tu jedan kontekst, pa da onda ispadne da je ovo, da se ovo lude i to je postao svih novotara i svi oni roša koji pretkarali sa čitav istoru sad, da šarijatske tekstove prostavljaju jedne druge i da pravi nezgodne kontekste. Molim Allah samo tela da nas od toga sačuva. Zato je došlo do toga što mnogima nije bilo po da u ovom trenutku izađe u mi sa jasnom davom, izdefinisanom, različitom od svih ostalih koji pozivaju, izdefinisanom. Da tačno ljudi znaju čemu mi to pozivamo. I da tačno ljudi znaju da to čemu mi pozivamo nije isto kao ono čemu drugi pozivaju. Da ljudi napravi razliku. Nego želi da ostanu utopljeni tamo i da se ne mogu razaznati. i da budu i svi isti, sve pomiješani. A Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da bude sve pomiješan. Allah subhanahu wa ta'ala želi da se razvoji. Istina od Zato je pustio Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam knjigu koja se zove između ostalog Furqan. Rastavlja istine od laži. Allah subhanahu wa ta'ala ne želi da ostane mutno stanje i nejasno. Želi da se uspostave dokazi. da je Allah samo tada htio da ljudi ostanu u neznanju i da im neznanje bude opravdanje za neke stvari. Ne bi objavljivao u knjigu i ne bi slao poslanika sallallahu Allah da sve u detalje objasni. To je tim šarijeta, Da se iznesu dokazi da stvari ostanu jasne. Pa poslije toga će men heleke ambeje. Ko će propast, nek propane nakon jasnog dokaza. Na jasnom dokazu, s jasnim dokazom, nek propast. No jahija men hajje an bejine. A ko će ostati živ da živi, ne živi na jasnom dokazu. A ko je taj živi koji se primati ove upute i koji se primati ove dave? Koji se primati ove dave? Zašto je on živ? Zato što ispunjava ono radi čega ga Allah sama tala stvori. Zato je živ. Eta men ahijejnahu zar onaj koji smo oživili Allah subhanahu wa ta'ala navodi primjer onoga koga smo živjeli i dali mu, i dali mu svjetlo, no da sa njim ide i da se kreće među ljudima, to je to svjetlo. I on je živ, zato što ispunjava, ispunjava svrhu radi kojeg Allah subhanahu wa ta'ala a to je stelhi, to je ibadet samo Allah subhanahu wa ta'ala. I da mu se ne čini širk, ni u čemu od ibadeta koje je on propisao da se čini samo njemu zadovoljan da će ibadet i samo njemu uzvišao. Zato, žele da, zato što žele da ostanu tamo, da ne, da ne, budu jasno izvojeni, da ne izađu sa jasnom davom, jasnim ciljevima, da ne izađu sa istinom koju su obavezni glasno kazali, nego da se pokriju i da se takvi od nekakvih zastava drugih. Zašto? Zato što su nosili sve ove dave, postali sa prava, posla taj imeta danas u svijetu i mjesta danas u svijetu. Zar? Nakon što smo dugo godina pozivali i nakon što se približava trenutak kako vidimo i Allah samo kada nas izvodi da tako i vodi ka nečemu što će biti veće iskućenje za sad da se mijenja i za sad da se povlačimo po troskovima ili baš sad treba najsnažnije da pozovemo i najsnažnije da istaknemo našu davu i da objasnimo čemu mi to pozivamo. A pozivamo Kur'an i Sunnet. Pozivamo da se ostavi novotari i novotari. Oni će i sami sebi biti velaj nakon što ovaj narod sada istinu i nakon što ovaj narod nauči kako su izlagali i nakon što ovaj narod uvidi kako su sa njima manipulitali. i nakon što ovaj narod uvidi da su to samo paraziti na njihovoj kiši koji treba da se oslobe. Zato, draga vraća, budite oprezni. Budite oprezni. Puno se sljage okonilo na nas i na vas i na ovaj mesti i na drugi mesti. Budite oprezni, ne dozvolite da budete i da date ikakvu povoda i budete inače na način sebe još većoj ljagi. A oni koji su već se angažovali da ljagaju ovu davu, njih pozivamo da se boje Allaha subhanahu wa ta'ala i da se prispitaju. Donesite nam dokaz. Donesite nam kuranski dokaz. Donesite nam dokaz iz šarijeta, iz Kur'ana i Sunne, A mi vama donosimo dokaz da su svi učenjaci složni oko svega, oko toga da je važit oživljavati sunnet onda kad je on zapostavljen, onda kad je on zamro. Vađi ga oživljavati a nema načina da se oživi na tako kako vi radite. Ovo je način i ovo je nešto da ljudi vide živi primjer i očiti primjer i da se za njim povedu. I da se za njim povedu. A kulu قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه ايها المؤمنون إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Draga moja braća, bez obzira na sve ove okolnosti, mi ćemo ustrajati na ovom putu. bez obzira na sve podlosti koje dolaze sa svih strana, mi ćemo za malo pomoć i od njega pomoć tražimo, ustrajati na ovom putu. Molim Allah subhanahu wa da nas na ovom putu ustrajati. Molim Allah subhanahu wa da nas učini od onih koji će prenijeti ljudima istinu. Molim Allah subhanahu wa da nas obaske sabrom da smo ljudima dostavili istinu. Molim Allah subhanahu wa nas podnosi istini da je ljudima prenosi. I to je sva naša uloga. Molim Allah subhanahu dara da nas učvrsti naša srca razvrsti i nepopulazivosti i razvrstvošću i da nas sačuva i postupaka. Molim Allah subhanahu dara da nas učini vođama mustafina, da nas učini فقد لكم خير ضرب الله سبحانه وتعالى دور نار لنا يكفي لنا في الله وجهه يا صاحبي كفى عذبتني العذاب أن يجتمد معي فزدتهم فكا فزدتهم فكا بكى